До водійської кабіни. Ключ запалювання стримів у замку. Сміт крутнув його і присвідчився, що стрілка на показчику пального повзе зсередини шкали. Потім перевірив, чи працюють фари. Тоді легенько натиснув на стартер, і той одразу ж ожив. Сміт вмить Гар з цікавістю спостерігав за ним. Сподіваюсь, ви знаєте, що слід мати ще і водійське посвідчення? Та було десь у мене одне. Половину нашої вибухівки в автобусі. І не борімося. Гайді, напевне, повернеться із замку наступним вагончиком. Сміт виліз із кабіни. Підійшов до воріт, що виходили на вулицю, відімкнув обидва шпінгалети, верхній і нижній, і обережно натиснув на стулки. Вони подалися на якійсь. Замкнені на навісний замок надвору, пояснив Сміт. Шафер подивився на важкий залізний буфер спереду на автобусі і сумно і домашній замок. Снігопад припинився, але західний вітер і мороз давали про себе знати. Темні хмари сунули небом, і всю долину то огортала пітьма, то заливало тремке місячне сяйво. Але на околиці села біля залізничної станції від пожежі було ясно як у день. Вагончик канатної дороги нижньої станції. Під поривами вітру він небезпечно розгойдувався туди-сюди на тлі нічного неба. Але в міру наближення до станції це розгойдування вщухало і нарешті зникло зовсім. Вагончика трохи трусонуло, і він зупинився. З нього вийшла Гайді, єдина пасажирка тієї хвилини вона була бліда і невесела. Зійшовши сходинками станційного ганку, вона раптово завмерла, почувся свист. Хтось насвистував в лорелеї. Рідко обернувшись, Гайді побачила під стіною станції дві постаті у білому і рушила до них. Такі, як майор Сміт зі скелі не падаючи. Потім кинулася до двох чоловіків, обійняла їх і поцілувала кожного по черзі. Але ж похвилювалася я через вас. От і добре. Хвилюйтеся, Хоча, правду кажучи, за нього можна і не хвилюватись. Кивнув він головою у бік Сміта. Гайді показала рукою на залізничну станцію. Звідси полум'я було видно досить добре. Це ставить ненавмисне, пояснив Сміт. Так, він просто зробив необережний рух, додав шафер. Ви все ладні перетворити на водевіль, сухо сказала Гайді. А ви знаєте, що Мері вважає вас загиблими? Полковник Вайснер уже так не вважає, відповів Сміт. Автомобіль упав в озеро Вони воюють на нас. Ну, Нічого дивного, пробурмотіла Гайді. Такої пожежі важко не помітити. Помовчавши, вона додала. Вайснер не єдиний, хто на вас полює. Крамер знає, що ви британські агенти, яким потрібен генерал Карнебі. Ага задумливо промовив Сміт. Цікаво, яка ж це пташечка надпівінькала Крамерові про нас, а? Мабуть, голос тієї пташки чути дуже далеко. Що ви маєте на увазі? Та нічого. Тепер це не дуже важливо. Не дуже важливо.